Bismillahirrahmanirrahim. E, elbette bu kitap ham yani Keşf-ı Şubuhat Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab'ın kitabı. Şarih ise şerh kılıcı Muhammed İbn Useymin. İbn Useymin'in şerhidir. Akide babida nihoyatda kıymetli muxtasar kitaplardan bittasidir. بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة بلغن كي الله سنة رحمك سن البتة توحيد الله سبحانه وتعالى إبادته يالغز قلشلكتر ya'ni faqatgina allohga ibodat qilishlikdir tavhid shu bu matn edi sharh ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل فإنه مبدوء بالبسملة muallif rahimaulloh o'zlarining kitoblarini basmala bilan boshladilar alloh azza va jallaning kitobiga iqtido qilgan holatda qur'onga ergashgan holatda chunki qur'on basmala bilan boshlangandir va iqtidaan bi rasulillahi sollallohu alayhi vasallam va rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashgan holatda basmala bilan boshladilar chunki payg'ambarimiz alayhissalom kitoblarini va xatlarini maktublarini risolalarini basmala bilan boshlaydilar kitoblari bilan risolalarni nima farqi bor payg'ambarimiz alayhissalom kitob yozmaganlar lekin biroq uzunroq xatlar maktub deyiladi kitob qisqalari risola deyiladi yo sahobalariga yozilingan muhim ba'zi masalalar bor hadis kitoblarida o'qidilaringiz payg'ambarimiz alayhissalom ba'zi ma'lumotlarni yozdirardilar sahobalar yozib olishar edi ularni kitob desak boshqa davlatlarga podsholarga hokimlarga da'vat qilishlik uchun jo'natilgan xatlarni risolalar desak shunday farqlari bor shularni hammasini basmala bilan boshlar edilar basmala bismillahi rohmanir rohimning qisqartirilgani والجار والمجرور متعلق بفعل محذوف مؤخر munasibin lil maqomi jar va majrur ya'ni bismi b harfi jar ism majrur ikkalasi mutaalliq bo'lyapti maqomga munosib bo'lgan kechiktirilgan hazb qilingan fe'lga taqdiri uning taqdiri asli bismillahi aktubu bo'lgan ollohning oti bilangina yozaman bo'lgan mana aktubu fe'li keyin kelib bismillahdan keyin kelyapti ya'ni bismillahi rohmanir rohim aktubi bo'lgan demak mana muahhar bo'ldi va maqomga munosib chunki yozyapti yozishlikka munosib bo'lgani yozmoq <coughs> mahzuf deyapti hazb qilingan aktub o'zi fe'ldir mana shu fe'lga mutaalliqdir bismillah <coughs> chunki bu narsalar jar majrur albatta omilga mutaalliq bo'lishlik kerak وقدرناه فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال biz omilni fe'l qilib taqdir qildik chunki amaldagi asl fe'llardir ya'ni omillikda nahu kitoblarda o'qidilaringiz omillikdagi asl bo'lgan narsa fe'l ismning amal qilishligi esa fe'lga ergashgan holatda chunki bu yerda ixtiloflar bor ba'zilar aytadiki ibtidai boshlashligim deb ismni muqaddar qiladi ya'ni mubtadoni lekin biz fe'lni taqdir qildik ammo ikkalasi ham joiz chunki qur'onda ikkalasi ham kelgan iqro bismi robbikallazi xalaqo deganingizda mana fe'l iqro bismi bismi iqro degan fe'lga mutaalliq bo'lyapti bu fe'lga dalil va mutaalliqi ism bo'lgan oyat ham bor bismillahi majriha va mursaha kemaning yurishligi va to'xtashligi allohning oti bilandir qarang bismillahning mutaalliqqa bu yerda hazb bo'lgan xabar bo'lyapti majreha va mursaha esa mubtado muahar bo'lyapti demak ism ham mana bo'lishi mumkin ekan qaddarnahu muahharan fe'lni kechiktirilgan holatda taqdir qildik ikkita foyda uchun al ula birinchi foyda at tabarruku bil badaati bismillahi ta'ala ollohning ismi bilan boshlashlik bilan barokat hosil qilishlik agar aktubi bilan boshlasak aktubini kechiktirmaganimizda edi aktubu bismillahi deb fe'l bilan boshlagan allohning otidan boshqa bir kalima bilan boshlagan bo'lib qolardik boshlashligimiz haqiqatdan har qanday holatda faqatgina allohning oti bilan bo'lishligi uchun aktubi fe'lini kechiktirdik assaniyat ikkinchi foyda ifadatul hasri hasrni ifoda qilishlikdir chegaralanishlikni chunki mutaalliqning muqaddam bo'lishligi hasrni ifoda qiladi ya'ni bu ham qoida kulliyadur naho kitoblarda o'qiyapsizlar muahhar bo'lishligi lozim bo'lgan narsaning muqaddam bo'lishligi hasrni chegaralashlikni ifoda qiladi ya'ni faqatgina ollohning oti bilan degan ma'no kelib chiqadi agar aktubuni biz muahhar qilmasak aktubu bismillahi desak hasrni ifoda qilmas edi yozaman derdikda biz eshitgan odam nima kimni oti bilan yozarkin deb zehniga har xil savol kelar edi shunda har xil savol kelmasin deb bismillahi ollohning oti bilangina yozaman deyapsiz mana tavhid eng mukammal holatda ifoda qilinyapti shuning uchun fe'l tahir qilindi va maqomga munosib bo'lgan fe'lni muqaddar qildik bu yerda ham ixtiloflar bor ba'zilar aytadiki ya'ni bismillahi abtabiu deydi allohning oti bilan boshlayman deb boshlayman degan fe'lni muqaddar qiladi umumiy fe'llarni lekin biz xususiy va maqomga munosibini keltirdik nimaga ikkalasi ham joizu afzaliyatda ixtilof bor abtadiu degan fe'lni qo'yganimiz afzal deganlar hadisning matniga munosibroq bo'ladi deydi kullu amrin la yubda fihi bi الله الرحمن الرحيم فهو أقطع بسم الله الرحمن الرحيم لن boshlanmaydigan har bir muhim ish kesikdir barakasizdir degan hadis shu yerda mana la yubda u deb boshlanmaydigan kalimasi kelyapti hadisni matniga munosib bo'lsin deb boshlanish fe'lini qo'yganimiz afzal deydi lekin shayx aytyaptiki xususiy fe'lni qo'yganimiz afzal nima uchun chunki u murodga dalolat qiluvchiroqdir sizni iroda qilgan narsangizni qasdingizni niyatingizni yana ham ravshan ko'rsatib beruvchidir masalan biz kitob o'qimoqchi bo'lganimizda bismillahi nabtadiyu desak allohning oti bilan boshlaymiz desak ma yudra bima zanabtadiyu nima bilan boshlashligimiz bilinmay qoladi boshlaymiz deyapmiz nimani boshlaymiz nimani boshlamoqchimiz nima qilamiz turinglar hozir ollohni oti bilan boshlaymiz desam o'ylanib qolasizlar nimani boshlaymiz ekan deb lekin bismillahi naqrou au adallu alal murod lekin ollohning oti bilan o'qiymiz desak o'qimoqchi bo'lganimizda u murodga dalolat qiluvchiroqdir menda nusxada vov kelib qolibdi noto'g'ri adallu bilan avvallu emas adallu alal murodi murodga murodingizga niyatingizga dalolat qiluvchiroqdir tushunishlik mukammal bo'ladi ikkinchi lafzul jalalati alamun alal bari jalla va ala jalolat lafzi ya'ni alloh kalimasi bari butun narsalarni yo'qdan bor qilgan ulug' va oliy bo'lgan zotning alamidir xususiy otidir atoqli ismidir bilasizlar ismlar ikki xil bo'ladi alam bo'ladi jins bo'ladi alloh kalimasi alamdir bu olloh ismi shunday ismki unga butun ismlar ergashadi ya'ni allohning ismlarini hammasi ergashadi unga masalan siz roziq deganingizda rizq beruvchi degan ma'noni tushunasiz xolos xoliq siz yaratuvchini tushunasiz xolos lekin olloh deganingizda butun ismlari butun sifatlari aqlingizga keladi shuning uchun ulamolar olloh ismini ismi azam deyishadi eng ulug' ism hatto innahu fi qawlihi taala hattoki ibrohim surasi birinchi ikkinchi oyatning tarkibida ulamolar odobni rioya qilib aytishadi kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minaz zulumati ila nur biizni robbihim ila siratil azizil hamid bu kitob qur'on uni senga tushirdik insonlarni ularning robbisini izni bilan zulmatlardan nuriga chiqarishliging uchun aziz hamid bo'lgan ollohning yo'liga oyatni tafsirga kirib ketmaymiz ya'ni qur'onni biz senga tushirdikki insonlarni zulmatlardan jaholatdan kufrdan shirkdan nurga chiqargin va bu ishlaring seni xohishing bilan bo'lmaydi ollohni izni bilan bo'ladi va aziz g'olib bo'lgan hamid maqtaluvchi bo'lgan ollohni yo'liga insonlarni borishiga sababchi bo'lasan allohillazi lahu ma fis va ma fil ardi olloh shunday zotki osmonlardagi va yerdagi narsalarning hammasi unikidir shu yerda la naqulu inna lafzal jalalati Alloh sifatun Allohillazi deganimizda Alloh kalimasini biz aziz kalimasiga sifat deb aytmaymiz va naqulu hiya atfu bayanin balki Alloh kalimasini atfu bayon deymiz لأن يكون لفظ الجلالة تابعا تبعية النعت للمنعوت nima uchun desangiz toki jalola lafzi ulug' lafz ya'ni Alloh kalimasi sifatning mavsufga na'at degani sifat degani man'ut mavsuf degani sifatning mavsufga ergashishlik ergashuvchi bo'lib qolmasligi uchun Allohni biz azizga sifat desak aziz matbu Alloh esa tobe bo'lib qoladi shunday bo'lmasin deb qarang hatto tarkibda ham nahu qonuniga ko'ra ham ergashuvchilik kelib qolmasin deb Alloh kalimasini atib bayon deyishyapti ولهذا قال العلماء أعرف المعارف لفظ الله shuning uchun ulamolar aytadiki ma'rifalarning eng ma'rifasi Alloh lafzidir ba'zida ma'rifalar bor masalan alam zaydun va zamir huva va ismi ishora haza mavsullar allazi shunday ma'rifalar bor shu ma'rifalarning eng ma'rifasi eng tinig'i eng mashhuri Alloh kalimasidir لأنه لا يدل على أحد سوى الله عز وجل chunki Alloh kalimasi Alloh azza va jalladan boshqa hech kimga dalolat qilmaydi olloh deganda biz faqatgina Robbul alaminni tushunamiz xolos. uchinchi ar rohmanu ismun min asma'il muxtasati billahi. ar rohman Alloh taologa xos bo'lgan ismlardan bir ismdir. Ya'ni Allohning hamma ismlari o'ziga xos, hamma sifatlari o'ziga xos, lekin ba'zi ismlar va sifatlar borki, ular o'zini zotida Allohga xos bo'lishlik bilan birgalikda lug'atda mushtarak bo'lishi mumkin lekin rohman kalimasi esa lug'atda ham mushtarak emas rohman kalimasi shariatda ham odatda ham lug'atda ham faqatgina allohga ishlatiladi allohdan boshqasiga ishlatilmaydi olloh lafzi ham shunday la ar rohman ismi ollohdan boshqasiga ishlatilmaydi kimiki olloh kalimasini va rohman kalimasini ollohdan boshqasiga ishlatsa kofir bo'ladi masalan abdullohni olloh aka desa kofir bo'ladi yoki abdurahmonni rohman aka desa kofir bo'ladi rohmanjon desa kofir bo'ladi kufrdir va ma'nahu ar rohmanning ma'nosi al muttasifu bir rahmatil vasiati keng rahmat bilan sifatlanuvchi deganidir keng rahmat ya'ni butun maxluqlariga bo'ladigan rahmat marhamatdir ar rohman sifati nima uchun allohgagina xos ya'ni lug'atda ham allohdan boshqasiga ishlatilinmaydi desangiz chunki rahman degani do'stga ham dushmanga ham ashaddiy dushmanga ham mo'minga ham kofirga ham marhamat qiluvchi degani insonlar kofirlarni qo'ying o'zini farzandi agar unga oqibatsizlik qilsa marhamat qilmay qo'yadi darrov oq qilib dushman bo'lib o'ldirgisi keladi lekin alloh taolo qarang mana amerika hozirgi yahudlar nasroniylar islomga qancha zarar bersa ham musulmonlarga qancha zulm qilsa ham bu kofirlar rizqini olloh beryapti kasal bo'lsa ularga shifo beryapti buni rahmon sifati bilan qilyapti va bu sifat hech kimda bo'lishi mumkin emas hech kim bunday qilolmaydi shuning uchun faqatgina allohga xosdir va shuning uchun bu rahmat keng rahmat deyilyapti to'rtinchi ar rohim ismun yutlaqu alallohi azza va jalla va ala g'oyrihi ar rohim esa u ham allohning ismlaridan bir ismdir allohga xos ism va sifatdir lekin shayx aytyaptiki alloh azza va jallaga va undan boshqasiga ham ishlatilaveradigan ism deyapti bu gapning zohiri noto'g'ri chunki yuqorida aytganimizdek allohning butun ismlari va sifatlari allohga xosdir kimiki allohning birorta ismi va sifati boshqasiga ham bo'laveradisa kofir bo'ladi lekin shayx bu yerda ar rohim kalimasini lug'atdagi holatini qasd qilyapti lug'atdagi ar rohim ya'ni mehribon rahmon degani rahmli degani rahim mehribon degani mehribon degan kalima lug'atda allohga ham ishlatilaveradi allohdan boshqasiga ham ishlatilaveradi shu e'tibordan aytyaptiyu lekin shayx biroz izoh bilan tushuntirganda edi ya'ni bu shariatda va urfda ya'ni shariatda faqatgina olloh ishlatiladi lekin lug'atda ollohdan boshqasiga ham ishlatilaveradi ammo allohga ishlatilinganni ma'nosi boshqa allohdan boshqasiga ishlatilinganni ma'nosi boshqa masalan alloh taolo rahimdir o'ziga xos biz ham masalan rahimmiz u bizga xos biz ollohdek rahim bo'lolmaymiz mumkin emas bu alloh taolo bizdek rahim bo'lar bo'lmaydi mumkin emas shirk bu kufr bu shuni biroz izoh qilib tushuntirish kerak edi chunki ba'zi talabalar gapni zohiriga qarab turib xato fikrga tushib qolishi mumkin rahim degan sifat ism ollohda ham bor ekan boshqasida ham bor ekan deb noto'g'ri fikrlarga tushib qolmasin o'zi zotan islomda chiqadigan bidiyatlar shuni noto'g'ri iboralardan kelib chiqadi olimlar noto'g'ri fikrda gapirmaydi bu masalani bilishadiku deb gapi boraveradi uni gapini keyin qarasangiz keyingilar mana falon kitobda kelibdi mana falonchi aytibdi katta olim aytgan bo'laverar ekan deb keyin noto'g'ri bidiyat kufr shirk aqidalar kelib chiqadi va ma'nahu rahimning ma'nosi zurrahmatil vasilati yetishuvchi rahmatning egasi degani yetishuvchi ya'ni rahmat qilinuvchi marhum marhumga yetishuvchi rahmat degani bizda marhum desa o'likni tushunadi noto'g'ri bu tiriklar ham marhum bo'lishi mumkin faqat o'liklar emas tiriklarda ham o'liklarda ham ba'zilari marhum bo'ladi ba'zilari g'oyri marhum bo'ladi demakki rohman degani keng rahmat egasi degani va rohim zurrahmatil vasilati rohim esa yetishuvchi yetib boruvchi rahmat egasi degani nimaga unday deyapti chunki rahim sifati bilan alloh taolo faqatgina mo'minlarga marhamat qiladi kofirlarga rahim sifati bilan muomala qilmaydi bizda ham masalan shunday marhamat bor ba'zilariga qilamiz ba'zilariga qilmaymiz shu e'tibordan lug'atda mushtarak bo'lyapti ba'zi olimlar rohman sifati dunyoga xos rahim sifati oxiratga xos deydi bu joiz emas shirkka kufrga olib boradigan fikr biz aytamizki rahman sifati dunyoda ham oxiratda ham bor rahim sifati dunyoda ham oxiratda ham bor allohning butun sifatlari shunday o'zgaruvchi emas va chegarasi yo'q har doim bordir va bo'ladi ham فإذا جمع صار المراد بالرحيم الموسي رحمته إلى من يشاء من عباده rahman bilan rohim jam qilinganda ikkalasi yonma yon kelib qolishsa rohimdan murod o'zining rahmatini qullarni ichidan xohlaydigan kishilariga yetkazuvchi degan ma'no bo'lib qoladi alloh taolo الله surasi yigirma birinchi oyatda aytgandek yu'azzibu man yasha va yarhamu man yasha va ilayhi tuqlabun xohlagan kishilarga azob beradi va xohlagan kishilarga marhamat qiladi va ungagina qaytarilasizlar ungagina ruju qilinasizlar deyapti alloh o'tgan kitoblarda aytganimizdek ibn saymin mana rahim va rahman sifatlari to'g'risida tavil qilyapti demak tavilning hammasi botil emas ekan ba'zi tavillar bor joiz sifatlarni tushun yana ham to'liq yana ham mukammal yana ham tiniq yana ham to'g'ri tushunishlik uchun bo'lgan izohlar ular to'g'ri tavildir lekin bir kalimani o'zini ma'nosidan chiqarib yuboradigan tavil boshqa ma'noga o'tkazib yuboradigan tavil noto'g'ri joiz emas lekin ba'zilar allohning ismlari va sifatlari to'g'risida hech qanaqa tavil bo'lmasligi kerak hech qanday bir bayon sharh bo'lmaslik kerak deydi noto'g'ri u biz oxiriga iymon keltiramiz boshqa hech qanday bahs qilmaymiz kayfiyatini allohga topshiramiz to'g'ri kayfiyatini allohga topshiramiz lekin biroz izoh bo'lishlik kerakku rahman rahmandan murod rahmati keng deganidir ilm elam dediku bilgin dedi bilgin dedi ilm o'rgangin deyapti ilm nima degani al ilmu huva idroku shay ala ma huwa alayhi idrokan jaziman ilm degani bir narsani o'zini bo'lgan holatida haqiqatida jazm qat'iy bilishlikda bilmoqdir ya'ni idrok qilishlikdagi idrokdir jazmli bo'lishi kerak qat'iy keskin bo'lishlik kerak keskin bo'lmasa ilm bo'lmaydi idrok bo'lmasa ham ilm bo'lmaydi va o'zini haqiqatida bo'lmasa ham ilm bo'lmaydi qarang uchta shart bor idrok bo'lsin haqiqatiga muvofiq bo'lsin va jazmli qat'iy bo'lsin va marotibul idroki sittun idrokning martabalari oltitadir dard qilishlik bilmoq topmoq degani birinchi martabasi al ilmu va taqaddama ta'rifuhu idrokning birinchi martabasi ilmdir uning ta'rifi o'tdi asaniyatu idrokning ikkinchi martabasi al jahlul basitu basit oddiy jaholat va huwa adamul idroki bil kulliyati oddiy jaholat kullan bilmaslik hech narsani bilmaslik masalan payg'ambarlar g'aybni biladimi desa yo bilmaydimi desa bilmayman bu masalada hech qanday ilmim yo'q deydi bu basit jaholat hech qanday ma'lumot yo'q as 3 martabasi al-jahlul murakkab. Murakkab jaholatdir. Murakkab mingashtirilgan degani. ustima ust bo'lgan, qavat-qavat degani. Bolaxonalik jaholat degani. Wa huwa idraku ala wajhin yukhalifu ma huwa alayhi. Va bu bir narsani o'zining haqiqatiga muxolif bo'ladigan suratda idrok qilishlikdir. Qarang, haqiqatiga xilof holatda. masalan payg'ambarlar g'aybni biladimi bilmaydimi siz payg'ambarlar g'aybni biladi deysiz e, bilmaydi unday demagin kufr bo'ladi bu g'aybni bilishlik allohga xos siz yo'q ular g'aybni biladi deydi bu murakkab jaholat haqiqatga xilof narsani o'rganib olgan o'zi haqiqatni bilmayapti ham va haqiqatni ziddini o'rganib olganmi mana murakkab bo'ldi mingashgan ikki qavatlik وسمي مركبا لأنه جهلاني bu jaholat murakkab deb ataldi chunki bu yerda ikkita jaholat bor jahlul inson bil voqea inson voqelikni bilmasligi haqiqatni bilmasligi va jahluhu bi halihi va o'zini holatini ham bilmasligi haysu annahu alimun va laysa bi alimin u o'zini olim deb o'ylayapti shu masalani bilaman deyapti vaholanki olim emas qarang ilmni ham bilmayapti o'zini ham bilmayapti ikki tarafda mana johil bo'lyapti arrobiatu to'rtinchi martabasi al vahmu vahmdir yomon gumon vahm degani rojih zidning ehtimoli bilan birga bo'lgan biror narsani idrok qilishlik ya'ni biror narsani rojih zidning ehtimoli bilan birgalikda idrok qilish vahm deyiladi masalan shu g'ayb masalasida payg'ambarlar g'aybni bilmaydi degan narsaga oz ishonadi g'aybni biladi degan narsaga ko'proq ishonadi shuni vahm deyiladi payg'ambarlar g'aybni biladiyu deydi qabul qilolmaydi ko'proq gumoni shuki noto'g'rilik hali yuzga ellik deb tushuntirsak masalan yuzga oltmish yetmish sakson noto'g'ri bo'lsa vahm deyiladi al xomisatu ash-shakku 5-si shaktur 5-chi martaba va huwa idroku shay ma ihtimalin ihtimali ziddin musawin u shak degani shak shubha qilishlik taraddud qilishlik bir narsani barobar zidning ehtimoli bilan birga bilishlikdir ya'ni ellikka ellik bu johil masalan payg'ambarlar g'aybni biladimikin bilmaydimikin deyapti ikki tarafi ham barobar bu odam shakka tushyapti asadisatu oltinchisi azzonnu gumondir yaxshi gumon qilish وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح va u ya'ni zon degani yaxshi gumon biror narsani marjuh zidning ehtimoli bilan birga bilishlikdir ya'ni payg'ambarlar g'aybni bilmaydi deyaptiyu yaxshi gumon qilyapti biladigan bo'lib qolishi ham mumkin deyapti ya'ni ozgina ehtimol kelyapti zaif ehtimol ya'ni bu yuzga oltmish yuzga yetmish sakson to'qson bilmaydi deyaptiyu yuzga besh yuzga o'n bilsa kerak kerakau deyapti bu zon ya'ni aqidada bilingki faqatgina birinchi o'tadi xolos ilmni oltita darajasi bo'ldimi idrokni shu oltitadan birinchi o'tadi xolos qolganlar beshtasi birortasi o'tmaydi qolgan beshalasi kofir deyiladi aqidada kimiki jahli basitda bo'lsa jahli murakkabda bo'lsa vahmda bo'lsa shakda bo'lsa zonda bo'lsa kofir u aqida shunchalik muhim masala alloh rozi bo'lsin shayx ilmning idrokning darajalarini keltiryapti shuni bilib olinglar aqida shak qiladigan masala emas bu dunyoviy masalalarda qancha shakkisiz qilavering far'iy masalalarda shakkisiz o'zingiz bilasiz ammo aqidada shakka tushdingizmi darrov uni so'rab surishtirib o'rganib olishligingiz kerak aqidada shu shirkmikin shirk emasmikin ha bir kuni o'rganib olamanda demang imom azam alfiqul akbar degan kitob yozganlar ya'ni meni bu fatvoyimni so'ramangki bu salafiylarnikimikin hambaliylarnikimikin vahobiylarnikimi demang imom azam fiqul akbar degan kitoblari bor shunda yozadiki kimiki aqida masalasida bir narsani bilmasa yoki shakka tushsa gumonga borsa unga farz bo'ladiki shu ilmni o'rganishligi bo'lmasam kofir bo'ladi deydi biling imom azamni fatvosi bu butun ahli sunna va jamoatni fatvosi bu aqidada ilmingiz qat'iy bo'lishlik kerak oyatdan hadisdan aniq dalil bo'lishlik kerak bo'lmasam dalil bo'lmasa aqida masalasi bu sizni yo abadiy jannati qiladi yoki abadiy jahannamiy qiladi والعلم ينقسم إلى قسمين ضروري ونظري ilm ikki qismga bo'linadi zaruriy ilmlar va nazariy ilmlar zaruriy ilm ma yakun idrokul ma'lum fihi zaruriyan ma'lumni idrok qilishlik bilingan narsani topishlik zaruriy bo'ladigan ilmlardir ilayhi min nazarin istidlal. Ya'ni shunday holatdagi inson bu ma'lumotni hosil qilishlikda hech qanday nazar qilmasdan, qarab o'tirmasdan va dalil talab qilmasdan uni bilishlikka majbur bo'ladi. bi masalan. Masalan, o't issiq ekanligi, o't otash, alangani issiqligi. Uni o'ylanib o'tirmaysizki, o't issiq desangiz, issiq issiqmasmikin sovuq bo'lishi mumkin emasmidi messiga to'g'rimi yoki yoki kechasi qorong'i bo'lishligi kunduz chiqsa yorug' bo'lishligi bular zaruriy ilmlar bular tushundilasizmi majburiy ilm buni bilmasangiz jinni bo'lasiz jinnisiz unda buni bilmasangiz endi bu odatdagilari bo'ldi shariatda ham ba'zi zaruriy ilmlar bor uni bilmagan Ya ya ki kafir. Bana bu o'tni issiq sovuqligini bilmasangiz kofir emassiz. Tushundingizmi? Ha, jinni deb ketishaveradi. Kechasi qorong'i bo'lishini bilmasangiz kofir emassiz. Bunsa qanchalik muhim mesele. masala. Ammo dinda ham zaruriy masalalar bor. Masalan, tavhid kalimasini tavhidning farzligi. Uni bilmasa kofir u. Yo ya ki kafir. bunga qarab kofirlik yomon ekan men jinni bo'laveradi deyilmaydi ko'ramiz uni tekshirib o'lchab ko'ramiz agar sog' chiqsa jinni bo'lmasa demakki bu kofir yoki namozni farzligini bilmasa namozni farzligi zaruriy shariatda ya'ni mashhur bo'lib bo'lgan masalalar ya'ni musulmonman degan odam namozni farzligini bilmasligi mumkin emas hajni farzligini ro'zani farzligini zakotni farzligini bilish bilmasligi mumkin emas aroqni haromligini to'ng'izni haromligini zinoni haromligini o'g'irlikni haromligini bilmasligi mumkin emas agar din yo'q bo'lgan yerda bo'lsa boshqa masala bilmasligi mumkin bo'lgan bo'lsa boshqa emas lekin islomiy diyorda musulmonlarni ichida yursa bu narsalarni bilmayman deb agar xilof qiladigan bo'lsa kofir bo'ladi u namoz farz emas desa kofir bo'ladi chunki namozni farzligi zaruriydir ilmni bu ikki qismini shuning uchun keltiryaptilar ba'zi narsalar odatda zaruriy bo'ladi ba'zilar shariatda zaruriy bo'ladi ba'zilar tabiatda zaruriy bo'ladi masalan sovqatganingizda bir qalin narsa kiymoqchi bo'lganingiz sovqatganingizda aytmaysizki birodarlar nima qilay biror narsa kiyib olaymi issiqroq yerga turib olaymi demaysiz darrov o'zi shunga harakat qilaverasiz o'ylanib o'tirmaysiz men sovqatyapman shekilli sovqatyapman sovqatgan nima qiladi demaysiz yoki qoningiz ochgan bo'lsa qonni ochgan nima qiladi demaysiz o'zi bilasiz nima qilishni bular zaruriydir va nazariyu nazariy ilm esa va istidlalin nazarga qarab tekshirishlikka va istedlolga dalil talab qilishlikka muhtoj bo'ladigan ilmdir masalan tahoratda niyatni vojibligini bilishlikka o'xshab tahoratda niyat vojib desa darrov so'raysiz nima dalili bor oyatdan dalil bormi hadisdan dalil bormi deb so'raysiz dalillarni ko'rsatadi hambaliy shofiy bo'lsangiz ha deysiz hanafiy bo'lsangiz yo'q deysiz hanafiy bo'lsangiz aytasizki tahoratda niyat farz emas sunnat deysiz o'zi dalillarni keltirasiz qarang bu nazariy tekshirib ko'rib hosil bo'ladigan ilmlar bular aqidada ham shunday ba'zi ilmlar e, e'tiqodlar tekshirib tortishilib o'rganiladigandir endi ibn saymin aqida masalasida far'iy misol keltirdi ixtilofsiz misol keltirsa yaxshi bo'lar edi chunki tahoratda niyatni farzligi o'zini mazhabiga ko'ra to'g'ri hambali mazhabiga ko'ra shofiy mazhabiga ham ko'ra to'g'ri molikiylarga ham to'g'ri ammo hanafiylar niyatni farz demaydi sunnat deydi ular shuning uchun hanafiylar xafa bo'lmasin deb uni keltirmasa yaxshi bo'lar edi aqidaku har kimga to'g'ri kelaversin boshqa bunday nazariy masalalar ko'p masalan namozda qiroatni farzligiga o'xshab desa yoki namozda qa'dani farzligiga o'xshab desa to'g'ri bo'lardi butun mazhablarga munosib bo'lar edi alloh subhanahu va taolo hammamizga butun ummatga eng sog'lom eng to'g'ri ilmlar nasib qilsin